Nu, labrīt visiem! Prieks redzēt! Jūs šodien šeit, kuldīgā. Prieks un pašam būt šeit. Kā jūs jūtaties? Ko? Kā jūs jūtaties? Labi? Nē, nopiet, kā jūs jūtaties? Viens cilvēks labi, divi labi jūtās. Kurš ir gulēt? <laughs> Neviens? O, tad ir labi. Nu, ko, esat gatavi paklausīties kaut ko, ko es jums pastāstīšu šorīt? Esat gatavi? Man tāda tā doma bija, es neesmu šausmīgi skaļi? Jeb tā vajag? Tā vajag, jā. Labi, tad, ja es drusku skaļāks palieku kādā brīdī, tad neuztraucies. Um, es, man bija tikko vienkārši tā, es domāju, zinu, ko mēs varētu izdarīt. Pirms es sākumā mēs varētu visi kopā lūgt. Labi? Vienkārši lūgt to, lai mūsu sirds ir atvērts, lai mēs varētu dzirdēt no, no Dieva, lai mēs varētu dzirdēt to, ko Viņš ir mums sagatavojis, lai mūsu sirds būtu tiešām atvērts pret viņu. Labi? Es domāju, lūksim visi kopā. Vienkārši saka tās. Davai, lūdzam visi kopā. Lūksim visi kopā. Sarnās, ja visi kopā, tad visi kopā. Tās, es nāku pie tevis šajā rītā ar atvērtu sirdi lūdzu runā uz mani, pārveido mani, maini mani. Es gribu pazīt tevi vairāk. Atklāj savu vārdu man, uzrunā mani, lai es tiek pārvērsts tavā līdzībā. Jēzus vārdā to lūdzu. Amen. Amen nu jau ir labāk, vai ne? Nu ko, es uzreiz pie lieciešu. Um, pēdējā laikā es tā esmu tā novērojis kaut kādas pēdējās nedēļu vai divas nedēļas um, par to, ka es kaut ko, ka katru reizi, kad es lūdzu, es lūdzu kādu tādu vienu interesantu lietu, ko es senāk nekad nelūdzu, bet tagad kaut kā es, liekas, katru reizi, kad es lūdzu, vienkārši es lūdzu to, to vienu konkrēto lietu. Un tagad es domāju par to, par ko vajadzēja šodien runāt, par ko vajadzētu runāt. Un bija, domāju, o, varētu par to tēmu runāt, varētu par to tēmu runāt, vai piekdienā, tagad mums bija, kad bija šeit vīru lūkšanas, um, kuldīgā, es biju vīru lūkšanām kuldīgā, pirmo reizi, super. Um, kur no jums nākas vīru lūkšanām? Kur vispār zina, kad ir tāds vīru lūkšanas? Kur vēl nezina, ka ir vīru lūkšanas? <laughs> Labi, sievietes ir necelt roku. <laughs> Bet tie, kas nezin, piekdienās, nu ne katru piekdienu, vai ne? Katru piekdienu, katru piekdienu, kurā vietā? <laughs> Kur, kurā vietā? pie, pie, vienmēr vienā vietā, jeb dažādās vietās? Var <laughs> sakot, ja tu nezini, kur ir vīra lūkšanas, bet tu gribi nākt vīra lūkšanām, tad pienāc pie Rāiva, pajautā viņam, viņš tev varēs padot informāciju. Eh, bet bija forši, es, es biju šajā piekdienā, uz vīra lūkšanām bija baigi labi. Un es tur, mēs lūdzām, lūdzu kāds cilvēks, un es domāju, o, varētu par to tēmu runāt. Bet tad vienā, bet kaut kā visu laiku iekšā varētu runāt par to tēmu, par ko es, es visu laiku lūdzu tā kā pēdējo nedēļu. Bet, um, Es neesmu nekad par to runājis, es neesmu nekad par to studējis Bībeli, es nezinu, nu nezinu, kā, kā būs. Un vakardienā vēl joprojām es tā nebija skaidrs, par ko es varēšu runāt, un es tā lūdzu un domāju, es domāju, nu nē, vajag par to tēmu runāt, tā kā es runāšu par to tēmu. Un, uh, lai tu zinātu, kas ir tā tēma. Uh, tā tēma tāda ļoti interesanta. Kaut kā pēdējā nedēļa, kad es lūdzu, es vienmēr kaut kā es lūdzu Dievam, Dievs, kad visas tās lietas, ko es daru, lai visās tajās lietās tu tiec pagodināts. Ar visiem maniem vārdiem, lai ar tām lietām, ko es daru, lai katrā situācijā, lai tev tiek dots gods, lai tu tiec paaugstināts visā tajā. Tas ir tas, par ko šodien gribu runāt. Un um, ir kāds interesants stāsts par Lācaru. Jāņa evaņģēlijā 11. nodaļā. Un beigās mēs arī kaut ko darīsim, kaut ko savādāku. Bet tas vēl beigās būs, tā kā tu var gatavoties. Bet tagad mēs izlasīsim par Lācaru. Jāņa evaņģēlijas 11. nodaļā. Tur no pirmā panta, es domāju, mēs lasīsim diezgan daudz, un es ik pa brīdim kaut ko pateikšu jums. Un uh, mēs lasīsim stāstu par Lācaru. Es domāju, ka lielākā daļa no jums jūs visi jau zinat stāstu par Lācaru, bet es domāju, mēs varētu tā skaisti izlasīt. Gan arī visu 11. nodaļu iziet tam visam cauri, vai ne? Ir labi lasīt Bībeli baznīcā. Ja ne kaut kur citur, vismaz baznīcā ir labi lasīt Bībeli. Ir tā? Amen? Amen? Amen. Amen. Nu, tad lasīsim. Varam lasīt visu kopā. No pirmā panta, Jāņa evaņģēlijas 11. nodaļa no pirmā panta. Tur ir rakstīts tā. Bet kāds gulais slims Lācars vārdā, Betānijā Marijas viņa māsas Martas ciemā. Bet šī Marija bija tā, kas kungu bija svaidījis ar svaidāmo eļu, un viņa kājas ar saviem matiem nožāvējis. Tās brālis Lācars gulēja slims. Ļoti interesanti, ka te tiek uzsvars – ka tā Marija, tā pati Marija, kas bija ar savām asarām un ar tos dārgo svaidāmo eļu svaidījis Jēzus kājas, un kas bija pēc tam viņas nožāvējis, tā pati Marija, viņas brālis gulēja slims. Marija Viņa bija tā, kas bija mīlējusi Jēzu, kas bija parādījis tādu īpašu lielu mīlestību pret Jēzu, ko varbūt daudz citi nebija izdarījuši. Daudz bija nākuši pie Jēzus, daudz bija saņēmuši brīnumu no Jēzus, daudz bija bijuši kopā ar Jēzu, daudz bija runājuši ar Jēzu, daudz bija ēduši pusdienas kopā ar Jēzu, bet Marija, tā bija tā Marija, kur bija mīlējusies tik ļoti, ka viņa bija raudājusi pie viņa kājām, viņa bija izlējusi to dārgo svaidāmo eļu. Kādā vietā ir teiks, ka viņa bija vesels gada algas vērtībā. Nav, nevaram zināt, vai tā bija tieši tā pati Marija. Ļoti iespējams, ka tā bija tā pati Marija, kas bija izlaijusi to svaidāmo, to dārgo eļu, kas bija gada algas vērtībā. Ja tu pareitināt, cik tu mēnesī nopelni? Nu, cik, nu, vidēji 200, nu, cik 200, 250 lat, nu, cik tu vidēji nopelni? 100 lati vidēji mēnesī. Nu, labi. Vienalga, <laughs> vienalga 12 mēnešos, tas ir 1200 lati un izliet smaržas 1200 latu vērtībā uz kājām kādam cilvēkam, kā tev liekas, tas ir tā īpaši vai tas ir kaut kas tāds? Tas ir traki. Sieviete, tas ir ārprāts. Vispārībā, ka tev mājās ir smaržas 1200 latu vērtībā, vai ne? Tu gadu krāj naudu un tad nopērci smaržas par to naudu. Tas jau vien, man liekas, ir ļoti interesanti, <laughs> traki. Bet tad, kad tu viņu paņem un izlej uz kājām kādam cilvēkam, ko tu varbūt pat īsti nepazīsti, par ko tu esi dzirdējis, ko tu esi redzējis darbībā, bet tajā pašā laikā, cik ilgi tu esi viņu redzējis, cik ilgi tu viņu esi dzirdējis, bet ka tu kaut ko tik dārgu izlaiz viņu kājām. Tas ir kaut kas īpašs, un tas parāda to, cik ļoti Marija mīlēja Jēzu, cik ļoti dārgs Jēzus bija priekš Marijas, cik ļoti īpašs kaut kas Jēzum bija, Marijai bija Jēzus. Un kas notiek tālāk? Un tad ir teikts, Tad viņas tā, tās brālis Lācars gulēja slims. Un trešajā pantā teiks, tad abas māsas sūtīja viņam ziņu. Kungs redz, tas, ko tu mīli, guļ slims. Abas māsas domā, Marija un Mārta domā, Jēzus, tas bija tas, Lācars, tas, kurš mīlēja Lācaru. Un tagad šis mūsu brālis ir slims, sūtīsim tagad pēc Jēzus. Varbūt Jēzus atnāks un varbūt viņš liks notikt kādam brīnumam. Tik daudz reizes viņi nebija redz, bija redzējuši par to, kā notikās brīnumi, par to, kā cilvēki tika dziedināti, kā ļaunie gari tika izdzīt, kā mirušie augšām celās. Viņas redzēja tos brīnumus. Un tagad viņu ģimenei ir problēma. Un tagad gan Marija, kas ļoti mīlēja Jēzus, gan Marta, abas divas sūta pēc Jēzus. Vai nāk? Un tad ceturtais pants ir tas īpašais pants. Un tur ir teikts, ja es to dzirdēju sacīju, šī slimība nav uz nāvi – bet Dievam par godu, lai Dieva dēls ar to tikt pagodināts. Es vienkārši domāju, tas ir kaut kas pilnīgi stulps, ja godīgi. Šī slimība ir Dievam par godu? Nu, tā, vienkārši iedomājies. Ot, ot kaut kādā vienmēr pateikt vienkārši, ot šī slimība ir karam cilvēkam par godu. Tu zini, ko nozīmē vispārībā? Dieva gods, jeb Dievam par godu, jeb um, Ja kā mēs varam varētu teikt, tā kā pagodināt Dievu caur kaut ko. Ko tas nozīmē? Kas vispār ir tā lieta Dieva gods? Kas tas vispār tāds ir? Es nedomāju, nu, kā cilvēka gods, tāda Dieva gods, nu, tādā veidā, bet rāņolā ir tas vārds glory, jeb, nu, Dieva godība. Kas ir tā Dieva godība? Tā precīzāk varētu pateikt. Kas ir tā Dieva godība? Tev ir kādas idejas? Kādreiz sanāk, varēja teikt, ka ķēniņš ieradās visā savā godībā. Ko tas nozīmēja? Viņš ieradās visā savā krāšņumā, viņš ieradās ar saviem daudziem kalpiem, viņš ieradās savā maistātiskumā, viņš ieradās ar, uh, tur, tur, nezinu, tur mūzikas instrumentu pavadībā, viņš ieradās visā savā godībā. Tas bija kaut kas īpašs, tas bija kaut kas, kaut kas wow, tas bija kaut kas milzīgs, kaut kas grandios. Viņš ieradās visā savā godībā. Kas ir Dieva godība? Tas ir kaut kas... Viens cilvēks teica, es varētu izlasīt, ko viens cilvēks teica. Diev, dievam ir ļoti daudz dažādas īpašības. Un kas ir Dieva godība? Dieva godība ir perfekta viņa īpašību harmonija vienā bezgalīgi brīnišķīgā un personīgā būtnē. Droši vien daudz nesaprat. <laughs> Grūti varbūt saprast. Bet uh, viņa mīlestība, viņa miers, viņa prieks, viņa žēlsirdība, viņa labvēlība, viņa uzticība, tas viss vienkārši kopā vienā personā, vienā godības pilnā Dievā. Un tā Dieva godība ir tā visu šo īpašību, tā kā harmonija. No, tas bija kaut kas ļoti dziļi. Varbūt es pat nesapratu to līdz galam. <laughs> tas, tas nekas. Un Bet Dieva godība ir kaut kas tāds krāšņs, kaut kas milzīgs, kaut kas brīnišķīgs, kaut kas fantastisks. Tas ir vienkārši viņa visu to īpašību apkopojums. Viss vienkārši, ko tu varētu piedēvēt Dievam, visa tā apkopojums ir Dieva godība. Un, ja es saku, šī slimība nav uz nāvi, bet Dievam par godu. Kaut kā ļoti jocīgi. Kā tas var būt? mācīgi droši vien domā, kā tas var būt šī slimība, kas ir lāceram, kā tas var būt, ka tas var būt par godu Dievam. Labi, lasīsim tālāk. Pēc tam es atgriezīšos vēl. Piektajā pantā teikts, bet Jēzus mīlēja Martu, viņas māsu un Lāceru. Saņēma ziņu, ka tas ir slims, viņš vēl divi dienas palika tajā vietā, kur viņš atradās. Vēl divas dienas pēc tam viņš nekur neiet, viņš paliek tur. Un tikai pēc tam viņš saka mācekļiem, iesim atkal uz jūdeju. Mācekļi viņam saka, rabi, nu pat jūda gribēja tev nomatāt akmeņiem, un tu ja atkal jau dodies turp, ja es atbildēju, vai dienai nav 12 stundu? Ja kāds staigā dienā, tas nepiedauzās, jo tas redz šīs pasaules gaismu. Bet ja kāds staigā naktī, tas piedauzās, jo viņam nav gaismas. To viņš teica, un pēc tam saka viņiem, mūsu draugs Lācars ir aizmidzis, bet es ēmu viņu modināt. Mācekļi viņam sacīja, kungs, ja viņš aizmirs, tad viņš izveseļosies. Bet Jēzus to bija sacījis par viņu nāvi. Viņi turpretī domāja, ka viņš runāja par miegu. Pēc tam Jēzus viņiem skaidri saka, Lācars nomiris. Un tad vēl traki. Un es priecājos jūsu dēļ, ka es nebiju tur, lai jūs ticētu, bet iesim pie viņa. Bet Toms sauc zvīnas sacīja pārējiem mācekļiem, iesim arī mēs, lai kopā ar viņu mirtu. Tie domājies tas situācija. Lācars ir slims. Pie Jēzus atnāk kādu cilvēku un saka, tas, ko tu mīlēji, tavs draugs Lācars, viņš ir slims. Viņš ir uz nāvi slims. Nāc palīgā. Jēzus nekur neiet, vēl divas dienas paliek turpat. Un pēc tam neviens nav pie viņa atnācis. Viņš vienkārši pasaka, Lācars numira Un es priecājos, ka viņš nomira. Jūsu dēļ. Un tagad es ejam uz turieni. Ejam uz turieni tagad. Un es viņu uzcelšu. Neviens nav atnācis pie Jēzus. Neviens neko nav pateicis. Bet viņš zina, ka Lācars ir miris. Un var iedomāties, kāds šoks pēc tam bija mācekļiem, kad viņi nonāk tajā pilsētā, Betānijā, kur Lācars bija. Un viņi uzzina, nu tiešām Lācars ir miris, tā kā Jēzus teica. Bet vai nav interesanti arī mūsu dzīvēs tāpatās, ka reizēm ir kaut kādas situācijas. Likās, es tā mīlēju Jēzu. Es biju tik tuvu Jēzum. Un pēkšņi parādās kaut kāda tāda situācija manā dzīvē. Un liekas, Jēzus neko nedara. Liekas, Jēzus nekustās ne no vietas. Liekas, Jēzus, kā viņš bija tur, tā viņš tur ir. Viņš neko nedara vienā brīdī tā situācija nomirst. Vienkārši cauri, kaput, viņa ir beigusies. Viņa ir nevis tikai daļai nomirusi, viņa ir nomirusi pilnībā. Un četras dienas kapā. Viņa ir nomirusi un viss. Tajā brīdī, ja es pasaku, un es priecājos, ka viņa nomira. Kāpēc? Tāpēc, ka ar to tiks pagodināts mans vārds ar to es tikšu celts godā. Tāpēc, ka tā situācija ir mirusi, es tagad tikšu pagodināts. Un es priecājos, ka tas tā ir noticis. Tāpēc, ka tagad tauticība kļūst stiprāka. Kas notiek tālāk? Lasīsim tālāk. Kad Jēzus tur nonāca, viņš to atrada jau četras dienas guļam kapā bet Betānija bija netālu no Jeruzālēmas, apmēram 5, 15 stadiju. Un daudz jūdu bija atnākuši pie Martas un Marijas, lai mierinātu viņas par viņu brāli. Marta dzirdējusi, ka Jēzus nāk, izgāja viņam pretī, bet Marija palika mājās sēžot. Marija tā, kas mīlēja Jēzu, vairāk kā iespējams daudz, ja varbūt, kad vairāk kā jebkurš cits tajā laikā, dzirdējis, ka Jēzus tojas, ne, neiet viņa pretī. Bet Mārta aizgāja. Kāpēc? Varbūt, ka viņa bija drusku apvainojusies. Varbūt pat nedrusku, varbūt, ka diezgan. Jēzu, es tev tik ļoti mīlēju. Es aicināju tev atnākt. Tu mīlēji Lācaru, bet tu nenāc. Tu vienkārši divas dienas paliec tur, kur tu esi, un es pat nezinu, ko tu tur darīji. Tu vienkārši nenāci. Es pat, tu pat varbūt nekādu ziņu neatsūtīji. Es apvainojos uz tevi. Es izlēju to, tās dārgās smaržas tavām kājām. Es biju tā, kas ar savām asarām slacīja tavas kājas un pēc tam ar saviem matiem tās žāvēja. Es to darīju, es tev tik ļoti mīlēju. Tu mīlēji Lācaru, tu mīlēji mūsu ģimeni. Mēs domājam, ka, es domāju, ka mēs esam draugi. Ja tu pat negribēji viņu dziedināt, nu vismaz tu būtu atnācis pie maniem un būtu bijis šajā grūtajā laikā ar mani kopā. Bet nē. Tu divas dienas tur gaidu un nenāc. Tagad tu pēkšņi parādies. Viņš jau ir miris, četras dienas jau miris. Nu, viss ir cauri, vairs nav nekādu variantu, nav nekāda iespēja. Viss, viņš jau smir tajā kapā. Marija paliek mājās un nekustās. Marta aiziet, satiek Jēzus, Marija nē. Vai nav reizēm tev tā, kad ir kāda lieta, ko tas lūdzas, vienkārši Dievs izdari to, izdari to, izdari to, un tu esi iegūs mieru, viss būs labi Vienkārši tev sirdī ir miers, ka Dievs ir dzirdējis. Vienkārši tu zini, būs. Un nobeidzās ar to, ka tā situācija nomirst. Jēzus nav parādījies. Nav noticis tas brīnums, kam tas ticējis. Un ir, liekas, ir cauri. Un tu vienāk tāds, kāpēc? Dievs, kāpēc tu to pieļāvi? Kāpēc tas tā notika? Nu, kāpēc tas tā, tam vajadzēja tā notikt? Vai man nebija tas miers? Tu teici, ka tu visu zini, tu teici, ka tu visu kontrolē. Bet nekā nenotika. Kas par vainu? Ir tā, ne mums bijis ko, ja godīgi. Kas notiek tālāk? Marta, garīgi, stiprā sieviete, Viņš teicās, Marta dzirdējis, ka Jēzus nāk, izgāja viņam pretī, bet Marija palika mājās sēžot. Tad Mārts sacīja Jēzum, kungs, ja tu būtu bijis šeit, mans brālis nebūtu miris. Bet arī tagad es zinu, ka visu, ko tu no Dieva lūksi, Dievs tev dos. Garīgi stipra oh, es zinu, es ticu tam. Ja tu būtu bijis, protams, tu būtu uzcelt, tu būtu kārtībā, bet tagad pat es vēl joprojām ticu, ka tu vari uzcelt pat no miršiem viņu, ja tu lūksi Dievam, es zinu, ka Dievs tev dos, es zinu, ka Dievs tev dzirdēs, es esmu stipra, es ticu vēl joprojām. Iekšā ir tā ticība, tā tava pārliecība, liekas, tu esi garīgs, stiprais cilvēks, kas varbūt ir tikai tāda tā kā ārēja maska. Kas notiek tālāk? Ja es viņai saku, tavs brālis celsēs augšām. Tas, ko tu teici, ja tu Dievam lūksi ko, tas notiks, tu Dievs tev to dos. Ja es viņai saku, tās brauc, celsies augšām. Marta viņam saka, es zinu, ka viņš celsies augšām, kad miroņi celsies augšām, pastarā dienā. Vienkārši liekulīgi vārdi no Martas puses. Visu, ko tu no Dieva lūgs, Dievs tev dos. Viņi runā par pagātni, ja tu būtu bijis kādreiz. Ja tu būtu bijis iepriekš atnācis šajien, tad viss būtu kārtībā. Viņi runā par nākotni. Es zinu, ka augšām celšanās būs vienā dienā, bet viņi nespēja ticēt šodienai. Viņi tic par pagātni, viņi tic par nākotni, bet viņi netic šodienai. Un tāpatās arī ar mums tik ļoti bieži. Jā, Dievs, ja tu būtu bijis toreiz, viss būtu savādāk. Jā, Dievs, es zinu, ka kādreiz viss būs labi, bet šodien Un Marta ar saviem vārdiem, liekulīgiem, it kā šodien viņi tic, te pašā laikā viņi netic tam. Jūs sekojat līdzi, ja jūs uztverat? Tad ir nu labi. Jēzus viņai sacīja, es esmu augšām celšanās un dzīvība. Kas man tic, dzīvos arī, ja tas mirs. Un ik viens, kas dzīvo un tic man, nemirs nemūžam vai tu to tici? Viņi saka, jā, kungs, es ticu, ka tu esi Kristus Dieva dēls, kam jānāk pasaulē. Un to sacīs viņa aizgāja un pasauc Mariju savu māsu, tai paslēp sacītam, mācītājs ir atnācis un tevi sauc. Kaut gan patiesībā Jēzus viņu nesauc, bet Marta aizskrēja pie viņas un saka, Jēzus tev sauc. Bet viņi to dzirdēja steigšu ceļus un dodas pie viņa. Bet Jēzus vēl nebija iegājis ciemā, bet vēl atradās tanī vietā, kur Marta viņu bija satikusi. Tad jūda, kas bija pie viņas mājās, lai viņu iepriecinātam redzētam, ka Marijas teikšu celās un izgāja, sekoja tā, būdam tan izdomās, ka viņai tas kapu, lai tur raudātu. Kad Marija nonāca tur, kur Jēzus bija, viņa to ieraudzījis, metās tam pie kājām un sacīja viņam, kungs, ja tu būtu bijis šeit, mans brālis nebūtu miris. Tie paši vārdi, ko Marta teica. Vienīgais Marta pēc tam vēl turpināja. Es arī tagad zinu, ka tas, ko tu no Dieva lūgst, to Dievs tev dos. Bet Marija vienkārši pateica, es esmu drusku vīlusies. Ja tu būtu bijis, tas nebūtu tā noticis. Un viss. Ir labi reizēm būt vienkārši patiesam. Un nepieliku kāds garīgs frāzes, kaut kādu savu lielu ticību parādīt Dievam, kad patiesībā iekšēji tev nav tā ticība. Ja tu jūties, Dievs, ja tu būtu bijis te, viss būtu savādāk, kāpēc tu nebija? Un viss. Un kas notiek tālāk? Kad Marīta ir, um, tad Jēzus redzēdams viņu raudam, un arī jūdas raudam, kas viņai bija sekojuši, garā izgrābts noskumu, sacīja, kur jūs viņu esat likuši? Te viņam saka, kungs, nāc un redz, Jēzus raudāja. vienīgā vieta Bībelē, ka teiks, ka Jēzus raudāja. Iedomājies, wow, Jēzus raudāja. Kāpēc viņš ieraudzīja Mariju? Raudam ar patiesu sirdi. Viņš ieraudzīja apkārt cilvēks. Tad jūtas acī redzēt, cik ļoti viņš to ir mīlējis. Bet daži viņa starpā sacīja, vai viņš, kas atvēra aklāts, nevarēja arī darīt, lai šis te nomirtu. Bez tam viņi nāk pie kapa, tur Jēzus paviļ novelt akmeni, Jēzus sauc dāls ar nāc ārā, Lācis zinām, kārā viss notinies ar tiem siedrautiem, un um, tagad viņiem pavēl viņus attīt vaļā, un viņi attin vaļā tur, un, un visi ir priecīgi, un pēc tam viņus grib nogalināt. Nu, tā arī beidzās stāsts. Tur līdz beigām varēs izlasīt mājās. Marija bija patiesa. Un tas bija kaut kas ļoti vērtīgs. Man reizēm ir mūsu dzīvē tās situācijas, kur notiek kaut kas tāds, ko tu nesaproti, kur tu vienkārši nesaproti, kas notiek ar tevi. Vienkārši nesaproti, kas tajā, kas, kas tur ir par lietu, tu vienkārši nesaproti. Visu, ko tu var darīt, palikt paties un paļauties uz to, ka Jēzus nekad nenokavēs. Vai būs tā situācija jau mirusi, Varbūt viņa jau būs četras dienas kapā un jau smirdēs. Un nav nekāda cilvēcīga varianta, ka kaut kas varētu izmainīties. Bet to joprojām. Jēzus nekad nenokavēs. Un īstajā brīdī viņš ieradīsies. Un tajā brīdī, kad viņš runās vārdus, lācer nāc ārā. Viss var izmainīties. Man tagad bija tāds interesants situācija dzīvē. Um, likās, ka um, pēdējā mēneša laikā, drusku vairāk, jau viens ar pus mēnesi, mēram, ilgst. Tā, kad... Um, ļoti daudz, kas notiek, daudz dažādās jomās, ļoti visu laiku kaut kas notiekās, tur kaut kāds, labi, es nestāstīšu visu, bet liekas ļoti daudz, kas notiek manā dzīvē, ļoti intensīvi. Un ir kādas jomas, kur vienkārši ir fantastiski, kā Dievs dara, vienkārši kādi brīnumi noteikās, kā viss virzās uz priekšu, bet ir kādas jomas, kur tu vienkārši, tu dari, ko tu gribi, bet, nu, ir pilnīgs nu, tā sakot, čau, nu, nekas nenotiek. Nu, vienkārši ir problēma pēc problēmas. Tu izdari, ko tu izdari, bet ir problēmas. Un viena no tām jomām ir man dzīvesvieta. Kas zin jau daži, kas zin, tad ir... Man bija tā, ka uh, es decembra sākumā ievācos jaunā dzīvoklī. Tas ir feb... novembra pašās beigās ievācos. Decembrs, pašā decembra sākumā es sāku tur dzīvot. Decembrs bija pirmais mēnesis, ko esam tur iekšā. Man bija paredzēts tā, tāds, es dabūt dzīvokli pašā Rīgas centrā. Pašā centrā, divistabu dzīvokli, man jau nav jāmaksā um, īre, man tikai jānosadz visu komunālajiem. Un es domāju, super, vienkārši, slavu Dievam par to, nu, nu vispār superīgi vienkārši tādu dzīvoklī dabūja divas istabas, viņš ir skaists kopts, nu nav nekās eiro remonts un tā, bet vienkārši skaists kopts dzīvoklis visām mēbelēm, nu ko man vairāk vajag? Tāds milzīgi istaba, kur var izsādi, eh, nu visādas lūkšanas, ballītes, ar tusiņu, notiek dzīves, svinēšanas tā tālāk. Milzīgi viena istaba, otra tāda nedaudz mazāk, bet nav nezinu, cik uz variem 50, 60 kvadrātmetriem varētu būt tas divas starp dzīvoklis. Nu, liels, griezt vispār 5, 6 metru augstumā, nu tāds, tāds milzīgs dzīvoklis. Bet tur ir, tur ir tāds vecais apkuras katls. Esat redzējis kādreiz tādu uz malu kurināmo boileri? Tā, tāds, tāds milzīgi, tāds uz malu kurināmais boileris. Es nāk, ienāku virtuvē un skatos, tur tā, oh, tāds boileris. Ir, tas ir gāzes apkuras katls. Tāds, nu, bet tāds vecais, tāds padojamo, tik augs, viņš tik milzīgs. Latvijas gāzes, cik saprat, ir vispār aizliegus tādas izmantot mājās, jo tas ir pārāk nedroši. Var sakot, tāds katls tur iekšā ir, un viņš ēd gāzi nepajokam uz to dzīvokli, tur ziemas mēnešos tur ir stabils oriem 150 latiem, vienkārši tikai gāze. Um, nu, es domāju, es tur pazīstu vienu cilvēku, kurš nodarbojas ar gāzes katliem, tā tālāk es viņu sazinos, davai, mierīgi ieliksim jaunu katlu, es tev dabūšu lietot katlu, tur pa 50 lat, es tev pa 50 lat viņu ielikšu, un tad tu varēsi katru mēnesi 30 lats maksāt pa gāzi. Es domāju, super, davai, nu, es varu ieguldīt 100 lats, un tad man katru mēnesi būs tikai 30 jāmaksā. Viņš saka, nu labi, varbūt tur līdz 150 latiem tur uzvilksies, tur kaut kāds detaļs vēl un tā. Nu, bet tas arī, nu, maksimums 150 lat. Labi, davai. Sāk likt iekšā. Un tad tik sākās. Veco izgriez ārā, izmet ārā, un tad ir jau atpakaļ ceļ vairāk nav. Tagad vajag sataisīt. Un bija problēma pēc problēmas. Tad sākumā nu, pieliek it kā to katlu, pazūd ūdens mums ir divi stāvadi, virtuvē viens stāvads, vansistaba otrs stāvads. Uh, um, virtuves stāvadā pazūd ūdens. Nozīmē, visa apkuras sistēma, nu tur pa laimi bija paspēc ielaist iekšā ūdeni, jo nu viņš tā kā ūdens, kas cirkulē, vai ne? Ūdeni paspēja ielaist iekšā, bet ir viss, vairāk ūdeni nevar papildināt, ūdens tur vairāk nav es tur sazvanos ar tiem, kā tiem cilvēkiem. Pasaka, patiesībā pirms diviem gadiem jau ir atslēgts ūdens. <laughs> it kā mājā vispār nevajadzētu būt ūdens, jo tur ir kaut kāds pilvāt milzīgi plūdbīši un tā tālāk. Es nemaz nesaku, ka man virtuvē ir, nu, ka vannas istabā vēl joprojām ir ūdens. Labi, nemaz neteikt, <laughs> tu sazini, kas būs. <laughs> labi, es saprotu, nu labi, nav ko cerēt. Vannas istabā, tas virtuvē tāda ūdens nebūs un nav ko cerēt, ka tur kādreiz parādīsies ūdens. Nu, neko. Tāda tagad jādomā, kā lai dabūnu ūdens turien. Mēs pēc kādām dienām vienkārši tur sienā daudzam caurumus, vadam šļauku, velkam no vannas istabas uz virtuvu trubu, nu šļauku atvelkam ūdeni un tad tagad ir ūdens, viss kārtībā. Tajā dienā, kad mēs atvilkām ūdeni, pazūd ūdens arī tajā, <laughs> tajā stāvadā. Tas bija decembris pats sākums, domāju, nu labi, jautri, ko tagad darīt? Tur palēma kaut kādas divas dienas, tur kaut, kāds, kaut kas tur bija, tur kaut kāds, vai tur remonts, vai tur aizsals, vai nu, nav ne jausmas, kas tur bija, kaut kādas divas dienas, un tad ūdens atkal parādījās. Bet nu nebija ūdens tas pāris dienām. Labi, tagad jātaisa atkal tur. A, tur um, elektrī, elektrības sistēma ir, uh, mājā pienāk divas fāzes. A, vajag priekš tās apkurs katla, vajag fāzu un zemējumu. Un viņš nestrādā normāli, viņš vienkārši, viņš izlaik slēdz sārā viņš it kā darbojas, bet viņš izslēdz. Viņš darbojas, viņš izslēdz. Un tu nezini, tu vakarā aizēji gulēt siltā mājā, no rīta pamodies ir nenormāli augsts, tāpēc, ka vienkārši katls ir atslēdzies. Labi, tad man vajadzēja tur katlu, tur mainam vienu detaļu, mainam otru detaļu, mēģinam tā, mēģinam tā. Es tikai naudu tik maksāju, un tik maksāju, un tik maksāju. Un nestrādā, un beigās saprot, labi, visa elektrosistēma ir jānomaina uz vecāku modeli, kur nav tā ārā slēgšanās sistēma vispārībā. Nomaina visu to sistēmu. Labi, tagad darbojās. Kas tur vēl pa vidu bija? Ai, tur vēl kaut kāda, tur kaut kāda, vēl tur bija notikuma. Var sakot, gau galā, es tur samaksāju kaut kādus 300 latas, tad tos man saimnieks tā kā beigās izdomāja, davai, es tev vienkārši es tev sveitīšu, atgriezīšu atpakaļ. Viņš atgriez man to naudu atpakaļ, pēc tam vēl 200 latas nedabū iztērēt par to katlu. 150 lat vietā, 500 latas tev, kur iebāst tajos, tajā aptkuras katlā. Un vienalga augsts dzīvoklī. Un vienalga skaitītājs vienkārši griežās. Uhuhu. Es tik sakoju līdzi, domāju, ā, nu labi, dievs, <laughs> nu, kas būs beigās. Pirmais mēnesis pagāja, decembra beigās aizbraucu uz vienu nometni. Janvāra sākumā, te bija jaunais gads, te bija nākošā nometni, es divas nedēļas nebija mājās. Un es janvāra sākumā atgriežos mājās pēc tur man vai nometnēm, tur pēc jaunā gada. Un zināk savā mājā un atklāju. <laughs> Virtu un, un koridors ir aplūds. Visi, zin kā, ir stāvējis tas ūdens jau labu laiku, aplūdus kanalizāciju labi laiki jau ir stāvējis, viss smird vienkārši piesūksies, viss tur ir tādu smaku pretīgi. Līnulais ir uzblīdz, durvis īsti vaļā netaisās tur. Durvis arī tur nevar īsti aiztaisīt, vairāk viņš tāds piebrieduši, jo tad, nu, no tā mitruma. Ūdens nav nekur vairāk <laughs> un ir augsts. Nu, labi, man vēl bija pie tam paredzēts no Zviedrijas uzņemt vienu ciemiņu. Nu, labi. <laughs> jāmeklē kaut kur citur. Un tad sākās mūs, mēs trīs, trīs džeki, mēs sākām ceļot apkārt viennakt, vienā vietā guļam, nākošā diena, nākošā vietā guļam, nākošā diena, nākošā vietā guļam un ceļojam apkārt pa pasauli. Izsaucam meistaru, nu, lai nāk pārbaudīt, kas tur ir pa vainu. Trīs reizes atnāk, visu pārbaudas, krūvē vaļā tur un ņemās. Saka, man nav nejausmas, kāpēc te nav ūdens. Tieši virs manīm ir ūdens, man nav. Vienkārši tajā pašā stāvadā tieši virs manīm ūdens ir, man nav. Viņš trīs dienas ņēmās un nu, neko nevarēja izdomāt. Vienā naktī, vienā rītā pamostās un pēkšņi ūdens ir. <laughs> Vienkārši. Viņš saka, nav ne jausmas, kas pa vainu. Nekas nav izdarīts, vienkārši pēkšņi ir ūdens. Saprot, es saprotu, es daru, ko es gribu. Un vienkārši, kā viena situācija atrasina nākamā problēma kā to atrisini, ir cita problēma. Un vienkārši, nu, reizēm, ir, nu, vienkārši tik stulbi, nu, ka tu vairāk nevar izdomāt. Un tad, un tad beigās tur vispār, jebā, tur virtuvē, tur sifons saplīst, tur izlietnē, tur, un tas ir vecējais sifons, un tāds nevar īsti nekur dabūt, un tad tur, un tad tur ūdens, un turienes gāžas ārā, un tad tur atkal viņš kaut trīs reizes man aplūda viss tas dzīvoklis. Un, nu, nu, ko darīs? Un saprot, ka tu esi ieguldījis te naudu, tas ir iekšā, un tā ārā īsti tā negrib vieta. <laughs> Bet uzlādījumā man liekas, ka tagad ir atrisinājis, nu, ka tagad būs ok. Tāda sajūta iekšā, nu, tā fizisko. Nu, ir, ir normāli, ir jau ok. Tagad jau ir tī normāli. Ūdens man tagad ir, ir arī drusciņi silts, un skatītājs tikai griežās, bet, nu, ir ok. Bet situācija, kur liekas, nav, nu, ir bezcerīga situācija, nu, nav varianti. Būtu es to zinājis, simts punktus nebūtu gājis tur iekšā nu, ne mhm. mūžam es nebūtu uzņēmis, neko tam līdzīgi. Bet tev likās, ir ok, tu iegāji un nu, vāks, nu, vienkārši neiet. Un pēdējā mēneša laikā vēl viena situācija tāda pati. Mēs tur ar draugiem, mums tur tāda ideja bija, taisīsim vienu biznesu. Es domāju, davai taisīsim vienu biznesu. Mēs tur ritīgi, mēs tur tā vienkārši tur redz, kā Dievs vada. Vienkārši fantastiski. Vienu cilvēku pieslēdz, otrs cilvēks vienkārši nāk klāt. Tas ar tām idejām, tas ar tām idejām. Mēs visu sagatavojam, viss ir izveidots. Vienkārši tā, pirmo reizi, nu es ļoti daudz biznesu esmu mēģinājis palaist, man nekad nekas nav sanācis. Pirmo reizi tā tu jūt tā Dieva vadība visā tajā iekšā. Vienkārši wow! Un mēs ar, mēs ar, tur kaut kas tur kaut kādas lietiņas tur drusku neiet, un mēs saprotam, pirksim pašu savu tehniku lai tur būtu lētāk, visu mēs varētu foršāk palaist visu. Un mēs nopērkam savu tehniku, tur iegūdam kaut kāds 350 lats, tur 400 lats, apmēram mēs iegūdam, nopērkam savu tehniku. Un nākošajā dienā mēs saprotam, tā tehnika nepareizā. <laughs> Viņa ir neatbilstoša. Ārprāts, es domāju, nu, zin kā, loģiski, nu, kā tu nenoskaidroji iepriekš, un kā vēl es noskaidroju, kā vēl es vācu informācijas, meklēju, kontaktējos ar cilvēkiem, es visu darīju, ko es zināju izdarīt. Liekas, viss bija tik skaidrs, viss bija tik perfekts, viss bija tik ideāli. Izņemot to, ka nākošajā dienā es sapratu, ka viss ir pilnīgi nepareizi. Pilnīgi nepareizi. Un tad arī tāds sajūta, nu labi. Liekas, tu izdari, ko tu, tu dari, ko tu gribi, tu izdari visu, ko tu vari izdarīt. Bet nav. Tad jautājums, a, kāpēc? Bet te, nu, kāds varētu teikt, nu, kas pa grēkiem tavā dzīvē? Ko tu dari nepareizi tagad? Nu, izvērtēsim tavu dzīvi. Kaut kas nav kārtībā. Nu, tas tā nevar būt tāpat vienkārši. Te pašā laikā paralēliet citas lietas, kur tu vienkārši skaties, wow, Dievs, kā tu to dari, vienkārši tik brīnumaini, Dievs, tu visu sakārto, tu visu saved kopā. Kaut arī tās pašas vanvei nomets, liela, viņi bija, kaut arī tās pašas vanvei nomets, vienkārši, nu, mums bija tāds divs nomets, pārbis, kā Dievs tur darbojās, kā Dievs salika visu kopā. Vakardien vakarā es nācu mājās, runāju vienu cilvēku pa telefonu, un mēs bijām paņēmuši tur uz bērnu nometru no kaut kādas 10, 15, 15 kaut kādas bērnus no kraukļu fonu, jūs varbūt zināt, tāds ir tur tādām trūcīgām ģimenēm. Mēs no viņiem bijām vienkārši, mums tur pietrūka bērni, mēs domājam, mēs nevis, nevis teiksim, ka nomet nav, bet vienkārši maksāsim par bērniem, nu tā, kas neko nemaksās, vienkārši savāksim tāds trūcīgs bērns. Un tur viens tāds džeks bija, es vienkārši zināju, es viņu gribu, es viņu gribu uz nometni, viņa mamma tam krauku fondu, nu, teiksim, tā kā vienam no vadītājiem, viņam bija pēc tam teiks, tajā nometnē, es nezinu, ko jūs man dēlu izdarījāt. Viņam pilnīgi izskalots smadzenes ir. Viņam ir kaut kādi, nezinu, 12 gadi vai 11 gadi. Viņš saka, viņš tagad mājās, viņš visu laiku lasa bībeli, viņš lūdzas Dievu, viņš nāk pie maniem visu laiku prasa, pastāst man vairāk par Dievu, pastāst, kā ir tā lieta, vai tā lieta ir grēks, vai tā lieta nav grēks. Un tā mamma saka, es nezinu, ko viņam atbildēt. Un tad viņš saka, nu tad tev tagad būs jānāk uz draudzi. Un tagad tā sieviete šodien pirmā reize nāks uz draudzi, tāpēc, ka nu, viņai nav ko atbildēt savam dēlam, kurš šis baigi daudz ir pat Dievu zināt. Bet, nu, tādā labā veidā izkalē smadzenes. Viņa baigi priecīgā par to. Un tā, ka tu redz vienkārši, wow, Dievs, un kā, nu, tik pārvis, nu, es varētu tur stāstīt liecības, vienkārši kā Dievs visus salika pa plauktiem, kā Dievs sakārto, vienkārši wow! Un pēc tās fantastiskām divām nedēļām nomnēs tu ierodies savā dzīvoklī aplūdušā smirdīgā augstā bez ūdens. Saprot, wow! Tik milzīgs kontrasts, un tas jautājums, kāpēc? Kāpēc? Vai ir kaut kas, ko tu dari nepareizi? ja varbūt vienkārši tādi vārdi, ka šī slimība nav uz nāvi, bet Dievam par godu. Varbūt, ka tā situācija, nu tāpēc, ka kaut kas nav pareizi ar tevi, varbūt tas nav tādēļ, ka tu esi kaut ko nepareizi izdarījis, varbūt tas nav tādēļ, ka vienkārši kaut kas nav tā kā vajag, bet varbūt viss ir tieši tā kā vajag, bet vienkārši Dievs grib pagodināt savu vārdu tavā dzīvē un tajā situācijā. Un ja tas tā ir, tad es apsolu, tas nepaliks tā kā tas ir ilgi. Bet vienā dienā tas viss izmainīsies. Varbūt šodien tu neredzi Jēzus tajā situācijā. Savā dzīvoklī es mēnesi neredzēju Jēzu. Nu tā, tajā situācijā. Un tajā biznesā vēl joprojām es neredzu atrisinājumu. Ka man stāv sapirkt tehniku un tur vēl citas lietas stāv un tu saprot priekš kam. Nu, pierģistrēts firma pat. Nu, priekš kam tagad. Es joprojām neredzu, bet es zinu, vienā dienā Dievs pagodinās savu vārdu tajā visā. Un tad, tad, kad tu zini to, tad esi gatavs gaidīt. Un tu būt priecīgs. Un ja Jēzus tuvojās, tu var skriet pie viņa un teikt, tagad tu esi atnācis. Un es zinu, tūlīt kaut kas mainīsies. Amen? Tas ir interesanti, ka Dievs reizēm izrauga kaut kādas tādas situācijas, lai pagodinātu savu vārdu. Vēl viens cilvēks ir faraons. Mēs varam ātri lasīt par viņu. Par faraonu. Tas ir otrajā mūzes grāmatā, 14. nodaļā. Viens tāds ļoti interesants pāns, otrā mūzes grāmata, 14. nodaļa, un tagad tur, tur Izraela tauta ir izgājusi no Eģiptes zemes, un viņi pietuvušies ir tur pie, pie, pie, pie, pie melnās jūras, vai ne? Pie kuras jūras viņi pienāca? Ir pie sarkanās jūras. Pie sarkanās jūras viņš pienāca, viņi pienāca, un viņi tagad atrodās tur, no vienas puses tagad faraons sāk dzīties pakaļ, pret priekšā ir sarkanā jūra, Izraela tauts sāk kurnēt, un tad viņi tur iestūjīt pāri. Un tajā visā situācijā, tad 2. mūsu grāmatā 14. nodaļā, un tur Izlasīsim no pirmā panta. Ko tas kungs runā uz mūzu? No pirmā pantu ir teikts, un tas kungs runāja uz mūzu, saka izrēliešiem, lai tie atgriež un uzceļ nometni Pihahirotas priekšā, starp Migdolu un jūru, pretī Bāla Cefonai. Tad iepatīm apmeties pie jūras. Tad farons sacīs par Izraela bērniem. Tie ir apmaldījušies tajā zemē, tuksnes tos ir ieslēdzis. Es nocietināšu faraona sirdi, un viņš dzīsies viņiem pakaļ, un es pagodināšu sevi, faraona un visu viņa karaspēku priekšā, lai Ēģipte atzīst, ka es esmu tas kungs. Dievs saka, es pagodināšu sevi. Faraona priekšā, Izraela tautas priekšā, visu priekšā es pagodināšu sevi, lai viss varētu atzīt, ka es esmu tas kungs. Un tālāk, 17. pants, tur pie, uh, izlasīsim. Nu, 15. pānta patiesībā. No 15. pānta. Un tagad jau ir faraons tur pietuvojies, priekšā ir tā jūra. Un 15. pāntā ir teiks, un tas kungs sacīs mūsu, ko tu brēc uz mani? Saka Izraēla bērniem, lai tie dodas ceļā, bet tu pacel savu zizlu un izstiep savu roku pār jūru un pār, pāršel to, lai Izraēla bērni var iziet cauri jūras vidu pa sausumu. Redzi, es nocietināšu eģiptiešu sirds, ka tie sekos jums, bet es pagodināšu sevi, faraona un visu viņa kara spēku, viņa ratu viņa jātnieku priekšā. Un eģiptieši atzīs, ka es esmu tas kungs, kad ratiem un pār viņu jātniekiem. Dievs saka, es pagodināšu sevi. Kāpēc tas tā notiek? Pirmkārt, tev ir jāsaprot, Dievs nav cilvēks. 4. mūsu grāmatā 23. nodaļa 19. pants ir teikts, Dievs nav cilvēks, ka viņiem būtu kas jānožēlo. Dievs nav cilvēks. Un tas, kā Dievs rīkojas, tas nav tas, kā cilvēks izvēlētos rīkoties. Un tev ir jāsaprot, ka Dievs nav cilvēks, bet Dievs ir Dievs. Un viņš ir pāri par visu. Un otra lieta, Iesaist grāmatā 48. nodaļā 11. pantā. Tur ir teikts, sātri izlasīšu. Iesaist grāmatā 48. nodaļā 11. pantā. Tur teikts, manis, manis dēļ, jā, manis dēļ es to daru. Lai mans vārds netop zaimots, savu godas citam nedošu. Viņš saka, sevis dēļ es tā, to daru. Tad iepriekš ir izlasīt, ko viņš tur dara, bet tas ir apmēram par to pašu. Sevis dēļ viņš to dara. Reizēm Dievs vienkārši izvēlas. Lūk, šī situācija ir pagodināt savu vārdu tajā. Un ir interesanti, ka tas ir par Dievu vārdu. Ka viņš ir pagodināts savu vārdu. Tāpēc es, man bija kaut kā tik interesanti vienkārši bija redzēt to, ka pēdējā nedēļa visu laiku vienkārši, katru reizi, kad es lūdzu, visu laiku kaut kā nāk tie vārdi Dievs, pagodini savu vārdu ar to situāciju, pagodini sev tajā situācijā, lai tu tiec paaugstināts tajā, lai tu tiec pagodināts tajā. Nevis es, nevis mans spēks, nevis tas cilvēks, nevis kaut kas cits, bet Dievs, esi tu pagodināts. to var runāt. Ja? Man vēl priekšā kāds desmit rakstvietas. Uh, es tikai iesāku. Labi. Bet, jūs zināt, tas ir kaut kas ļoti interesants. Dievs grib pagodināt, Dievs ir paaugstināt, Dievs ir pacelt savu vārdu. Te pašā laikā, zini, kas bija Bābels tonis? Zini, kas bija tā lieta, kas Dievam nepatīk tur. Gribat izlasīsim pa Bābeles torni, pirmajā mūzes grāmatā. Tāda ļoti interesanta lieta. Kad cilvēki ir sanākuši kopā, viņi ir izdomājuši celt kaut ko milzīgu. Nav jau tā, ka tas baigi kaut kas slikts, kaut ko lielu uzcelt. Bet pir pirmajā mūsu grāmatā, 11. nodaļā, no trešā panta, ka viņi tur bija visi sanākuši, un tas, ko viņi saka viens otram, viņi saka, iesim un taisīsim ķieģeļus un dedzināt, de, tos dedzināsim, jo ķieģeļi tiem noderēja akmeņu vietā un zemes piķu skaļķu vietā, un tie teica, celsim sev pilsētu ar, trū, ar torni, kur virsot sniegsies debesīs. Ar to mēs sev sagādāsim vārdu un netiksim izkaisīt pa visu zemi. Saka, ar to mēs sev sagādāsim vārdu. Ar to mēs paaugstināsim savu vārdu. Ar to mēs sagādāsim sev vārdu šeit ir zemes. Dievs beigās viss izjauc. Nākamajā nodaļā pilnīgs kontrasts. Dievs saka, cilvēks, tu mēģināji pats paaugstināt savu vārdu. Es tagad esmu izredzējis kādu vienu cilvēku vārdā Ābrahams. Un ko es darīšu ar viņu? 12. nodaļā, no 1. panta. Un tas kungs sacīs Abrahām, izej no savas zemes, no savas cilts un no savu tēvnām uz zemi, kur es tev radīšu. Un es tev darīšu par lielu tautu, es tev sveitīšu un darīšu lielu tavu vārdu. Un te būs par sveitību. Cilvēki teica, mēs paaugstināsim savu vārdu. Bet Dievs teica, es gribu paaugstināt tavu vārdu ka Dievs izredz darīt lielu kādu vārdu. Tas ir kaut kas savādāk. Nekā tad, kad cilvēks pats izredz paaugstināt savu vārdu. Pagājušajā svētdienā Matīs runāja arī par pazemību, ne? Par lapnumu, par pazemību. Tas ir tik ļoti kopā. Lapnais grib pagodināt un paaugstināt savu vārdu pazemīgais var pagodināt Dieva vārdu. Un tajā, kad tu paaugstini Dieva vārdu, kad tu paaugstini Dievu, gal galā Dievs kaut kā paaugstina to cilvēku. Bet tavs mērķis nekad nav tikt paaugstinātam. Tavs mērķis ir paaugstināt Dievu. Un tagad tu paaugstini Dievu. Viņš tev paaugstina. Amen. Tik interesanti. Vispār Bībelē tik ļoti daudz, kas runāts par šo tēmu. Pagodināt Dievu. Bībelē teikts, Iesaist grāmatā, 43. nodaļā 7. pantā, tur teikts, ja es saku par Izraela tautu, es tevi radīju sev par godu. Viņš saka, es tevi radīju sev par godu. Par sev par godību, varētu tā teikt. Es tevi radīju sev par godu. Viņš ir tevi radījis savam godam, lai tu paaugstinātu viņu. Jāņem eņģelie 12. nodaļā. 27. 28. pants. Un tur Jēzus saka par savu krusta nāvi. Viņš saka, tagad man dvēseli ir satriekta. Ko lai es saku? Tās izpestīja man no šīs stundas – Bet tāpēc jau šajā stundā esmu nācis. Tu viņš saka, tēvs, pagodini savu vārdu. Es saku, ko man tagad darīt? Mana dvēsele ir satriekta. Es redzu, kas tuvojas. Tās izpestī man no šīs stundas. Nē, es esmu nācis šeit šī iemesla dēļ bet tas, ko es teikšu, tas, ko es lūkšu, tas, ko es gribu pateikt savam debes stāvam, tās pagodina savu vārdu. Ko tas nozīmē? vienalga kādas ciešanas, vienalga kādas sāpes, vienalga caur ko būs jāiziet, vienalga, kas stāv priekšā, ka tava lūkšana, ka tavā sirdī vēl joprojām paliek tie vārdi, Dievs, lai mana dzīve pagodina tevi, Dievs, lai tas, kas es esmu, lai tas, kāds es esmu, lai tas, kas man ir, lai tas pagodina Tevi. Un tālāk Dievs viņam atbild. Tad balss nāca no debesīm. Es viņu esmu pagodinājis un atkal viņu pagodināšu. Vienalga, kas notiek tavā dzīvē, vienalga, kas stāv tavā priekšā, vienalga, caur ko tu ej, vienalga, kādā dzīvoklī tu atrodies, vienalga, cik smirdīgs un augsts un bez ūdens, vienalga, kas tur notiek. Kad tu saki, Dievs, pagodini savu vārdu, Pagodini savu vārdu manā dzīvē, pagodini savu vārdu tajā situācijā, lai tā paliek kā tavu lūkšana. Tad, kad tu vairāk nesaproti, kas notiek kādā jomā, kādā situācijā, kad tu vairāk nezini, ko tev darīt tālāk, lūdz šo lūkšanu. Dievs, pagodini savu vārdu tajā. Kāpēc? Izlasīsim ātri vairākas raksturvietas. Pirmajā, pirmā, es vienkārši ātri gribu izskrēt cauri, varu pierakstīt, un tad jau varēs mājās izlasīt un pastudēt to vairāk. Labi? Pirmā vēstule korintiešiem 6.20, tur ir rakstīts – jo jūs esat dārgi atpirkti, tad nu pagodiniet Dievu ar savu miesu. Mateja evaņģēlijas 5.6 Mateja evaņģēlijas 5.6 Pierakstiet? Kurš pierakst? 1. korintiešiem 6.20 Mateja evaņģēlijas 5.6 Svētīgi izsaukšanai un uh, Nē, ne, nepareizi. Vai. Nepareizi kaut ko pierakstīt, kaut ko esmu sapatrojis šito rakstīt. Nu labi. Nākošā. 1. korintiešiem 10.31. Tāpēc vai ēdat vai dzerat, visu to dariet Dievam par godu. 1. korintiešiem 10.31. Efeziešu vēstuli 1.12. Nu, 1.11 jau. Viņš ir tas, ar kur gādību arī mēs esam kļuvuši par mantiniekiem, kas pēc viņa nodoma. Viņš visu vāda pēc savu gribas lēmumu, bijām izredzēti jau iepriekš savu cerību likt uz Kristu, lai tādējādi pagodinātu Dieva varenību Mēs esam glābti, kāpēc? Lai mēs pagodinātu Dievu varenību. Filipiešu vēstuli 1.20. Jo es gaidu un ceru, ka es nevienā vietā nepalikšu kaunā, bet kā vienmēr, tā arī tagad, atklātībā, Kristus tiks pagodināts manā miesā, vai ar dzīvību, vai ar nāvi. Viņš saka, es ceru un es gaidu, kā jau vienmēr ir bijis, kad atkal šajā brīdī, šajā situācijā ar dzīvībai nav, bet Kristus tiks pagodināts manī. Pirmā Pētera vēstule, otrā nodaļa. Pirmā Pētera 2. Pirmā Pētera 2.12. Dzīvojiet krietni pagānu starpā, lai tie, kas jūs aprunā kā ļaundars, redzētu jūsu labos darbus un pagodinātu Dievu piemeklēšanas dienā. Un pirm, 1. Pētera 4.16. Bet ja kas cieši krietnes būdams, lai netur to par kaunu, bet pagodina Dievu ar šo vārdu. Visas šīs rakstveids redz pagodināt Dievu pagodināt Dievu. Ar visu tu esi radīts, tu esi veidots, tu esi, lai pagodinātu Dievu. Kāpēc Dievs liek notikt brīnumiem? Kāpēc Dievs kaut ko varan dar tavā dzīvē? Kāpēc? Lai tu pagodinātu Dievu caur to. Lai tie cilvēki, kas tev ir apkārt, varētu to redzēt un pagodinātu Dievu dēļ tā. Ne jau tas, ka Dievam ir, Dievam ir kaut kāds godības, nu, tas ir uh, pagodinājuma iztrūkums Bet tā, viņam ir, viņš ir, viņš ir pilns ar savu godību, viņš ir viņa, viņš ir, viņam netrūks tas, bet viņš grib sevi pagodināt tavā dzīvē. Un lai tu pēc tam pagodinātu viņu. Ja tā godīgi man jums jāpjautā, cik no daudz no jums, jūs esat pa īstam vienkārši pateicīgi Dievam par to, ka jūs esat glābti ar paceltām rokām. Cik daudz no jums var teikt vienkārši, Dievs, tu esi darījis varen darbu, tu esi glābis man. Cik daudz no jums var vienkārši atcerēties kādu reizi, kad tu biji slims, vienkārši, bez, bez, vienkārši biji slims un tu nezini, ne, nebija izredzis, vienkārši Dievs tev dziedināja un darīja lielu brīnumu tavā dzīvē. Var pacelt roku? Vienkārši, ja tu esi slims, pastājies apkārt, rek ir cilvēki, kuri neticamā situācijā Dievs viņus dziedināja un darīja vesels. Varbūt, ja tev ģimenē bija vienkārši tāda ne, neiespējama situācija, un Dievs pagodinājās un vienkārši darīja brīnum tavā ģimenē, pacel roku. Ja tev šobrīd ir grūti ģimenē, pasties apkārt. Reku cilvēku, Dievs ir darījis brīnums cilvēku dzīvēs. Cik daudzē no jums jums nebija darba, un Dievs vienkārši darīja brīnumu jums, jums deva fantastisku darbu. Var pacelt roku? Pasties, redzi? Ja tev šajā brīdī tur nav darba, pasties, ir cilvēki, kuriem arī nebija un Dievs darīja brīnumu un deva. Ja tu mācījies savā skolā vai vienalgodā izglītības iestādē, kur tu biji, un tu vienkārši neredzēji, kādā veidā tu izējies visam cauri, visiem tiem uzdevumiem, visam tam, kas tur bija, un Dievs vienkārši darīja brīnumu, un tu esi izgājis cauri, un tu esi visu pabeidzis nokārtojis. Var pacelt roku? Nu redzi, pasties apkārt. Cik daudziem no jums, jums nebija kur dzīvot, un Dievs deva brīnumu, jums ir brīnišķīgi dzīvesvieta. Var pacelt roku? Vienkārši no sirds tu zini, tā ir brīnišķīga vieta, ko Dievs man devis. Redzi? Cik daudzi no jums, jūs domājat, Dievs, es gribu tev kalpot, es gribu tev kalpot, un nekas nesanāk, nekas nesanāk. Un tad vienā dienā Dievs darīja brīnumu vienkārši, un tu tagad, tu var, Dievs tev lieto, un tu var kalpot kādā jomā. Var pacelt roku? Paskaties apkārt. Ja tu atrodies kaut kādā situācijā, kaut kāda lieta, kaut kas notiek tavā dzīvē, ir cilvēki, kas gāja tam pašam cauri, un Dievs, Nevis uzreiz varbūt, bet vienā brīdī Dievs pagodināja savu vārdu, pagodināja sevi, pagodinājās tajā situācijā un notika brīnums. Ja tev vēl tu to neredzi, pacieties drusciņi. Bet tas pats Dievs, kas darīja brīnumu, tavā, kāda cilvēka dzīvē, kas šeit sēž, darīs brīnumu arī tavā dzīvē. Tas pats Dievs, kas darīja brīnumu manā dzīvē, Tas pats Dievs, kas darīja brīnumu Gata dzīvē. Tas pats Dievs, kas darīja brīnumu Lindas dzīvē. Tas pats Dievs, kas Raivi dzīvē, Jāņa dzīvē. Vienalga Kata Ulvi dzīvē, vienalga jūsu dzīvēs. Tas pats Dievs var darīt arī brīnumu tavā dzīvē, ja tev nav vēl. Kāpēc? Viņš ir pagodināt savu vārdu. Tā ir? ja tā godīgi, cik daudz no jums šobrīd iet caur kādām lietām, kādām situācijām, tu vienkārši var teikt, es nesaprotu, kas tur notiek, es nesaprotu, kāpēc tas tā notiek, es vienkārši, vat, tā viena joma vienkārši, es nesaprotu. Bet tu vari iet mājās, un vienkārši lūg Dievam, Dievs, pagodini savu vārdu situācijā, pagodinies tu tev ir gods ar to situāciju. Bet tavs vārds tiek paaugstināts tajā situācijā. Vienkārši nosauc vārdā, saka konkrēti, kas ir tās lietās, saka, Dievs, es tu pagodināts tajā, es tu pagodināts manā dzīvoklī, manā augstajā, slapjajā, smirdīgajā dzīvoklī, Dievs, bet tavs vārds ir pagodināts tajā vietā. Es nezinu, es nesaprotu, bet es tu pagodināts. Un pēdējā rakstvieta, ko es nobeigšu, 1. Pētera vēstule, 4. nodaļa, 11. pants, Un uh, Pēters rakstvārds, ja kāds runā, tad kā Dieva vārds, ja kāds kalpo, tad kā to spēku, kur Dievs piešķīrs. Ka visās lietās Dievs tiktu pagodināts caur Jēzu Kristu. Viņam pieder gods un vara mūžu mūžos. Āmen. Ka visās lietās, kādās lietās? Tikai labajās? tikai sliktajās. Tikai tavā skolā, darbā, kalpošanā, attiecībās, bet nedzīvoklī. Visās lietās Dievs tiktu pagodāts caur Jēzu Kristu. Viņam pieder gods un vara mūžu mūžos. Amen. Ceries pēdējā reize, kad es runāju, es teicu, ka paļaušanās, kas tas, kas mums traucē paļauties uz Dievu, tas, ka mēs neredzam, cik varens un liels viņš ir. Un atkal tas pats. Tagad mēs ieraugam viņa varenību, to, ka viņam pieder viss gods, visa vara, viss spēks mūžu mūžos. Viņš ir lielāks, viņš ir varenāks, viņš ir pār par to, viņš viss tur savās rokās, viņš ir vienkārši grandios, mega, uber, vienkārši milzīgs, viņš ir wow. Tagad tu to ieraugi, tad saprot, viņš pakodinās savu vārdu visās lietās. Un visbesrīgākajās manā situācijā, kur es neredzu pilnīgi nekādu atrisinājumu, viņš pakodinās savu vārdu. Amen. Amen. Tā tas ir. Tā tas ir. Ir tā? Ko? Ā, nu, vo, es nepateicu, kā tēma saucās. Un es aizmirsu izlasīt to vienu rakstvietu. <laughs> Ar kur es, kas bija tā pirmā rakstvieta vispār, par ko es domāju, kāpēc ir šitā tēma. <laughs> Fantastiski. 115. psalms, pirmā, pirmais pants. Tur ir teikts, 115. psalms, 1. pants, ir teikts, ne mums, kungs, ne mums, bet savam vārdam dod godu, savas žālstības un uzticības dēļ. Skaisti. Angļu valodā, not to us, not to us, O Lord, but to your name be the glory. Ne mums, ne mums, bet tavam vārdam. Kungs, kungs dod godu. Amen. Amen. Kā tas ir, kā mēs varam dot Dievam godu? Mēs varam darīt tā. Mēs varam pateikties. Pateikties par to, ko viņš ir darījis. Tādā veidā to dod Dievam godu. Atceries, kas notiek ar Lācaru, kad viņš iznāca ārā. Viņš bija aptīts tajā līčautā. Viņš kaut kādā veidā tika ārā. Un ko, kas bija tas, ko Jēzus teica? Jēzus teica cilvēkiem, ejiet un atraisiet viņu. Jēzus būtu varējis uztaisīt mazu šķirbiņu, iet iekšā kapā, visu izdarīt ar lāceru un iznākt ārā. Tadā! Brīnišķīgs lācers. Bet Jēzus likt novelt kap, akmeni, vienkārši tās smak uzreiz. Viņš liek nākt lāceram ārā un iznāk apsaitēts. Un tad cilvēkiem viņš liek noņemt nosto. Nebaidies būt atklāts par savu situāciju un ja vajag spied sevi būt atklātam par tavu situāciju. Lācars iznāca gaismā. Cilvēki bija tie, kas nāca un palīdzēja. Rabat tev, varbūt sāks notikt brīnums, bet cilvēki, tev apkārtējie cilvēki, draudzes cilvēki, būs tie, kas palīdzēs tam notikt līdz galam. Amen. Kas ir laba lieta? Laba lieta ir pateikties un būt atklātam. Un tiešām pateikt atklāti. Tā ir tā lieta, par ko es pateicos. Viņš bija miris, viņš ir augšā un cēlies. Un tāpēc, ziniet, ko mēs izdarīsim? Mēs izdarīsim kaut ko savādāk. Es gribu, ka mēs visi varētu sadalīties pa trīs, pa četri grupiņās. Un mēs vienkārši pateiksimies Dievam kopīgi. Labi? Izdaram tā ātri, sadalāmies pa 3, pa 4 grupiņā, sasēžamies aplītī, viens rotu sagriežam beņķi, sagriežam otrādi, vienalga kā. Vienkārši sasēžamies tā pa 3, pa 4 maziņās, maziņās grupiņās. Mēs taču esam ģimene, vai ne? Īpaši labi, ja tu kādu nepazīst, kas tur ir tajā grupiņā. Tas ir īpaši labi, ja tu kādu nepazīst. Sasēžamies tā, pa trīs, pa četri. Un jūsu uzdevums, tas, kas jums ir jāizdara, droši visi sasēžamies drusiņi. Un tas, kas jums ir jāizdara, Jūs pasakiet vispirms, katrs viens, kā jūs sauc, iepazīstaties. Bet tad katrs viens pasakat vienu lietu, ja, ja var vairākas lietas, vienkārši par ko esat ritīgi pateicīgi Dievam par to, ko Dievs ir darījis. Un nebairieties būt atklāti. Un es ticu, tas būs stiprinājums visiem pārējiem. Vienkārši dodat godu Dievam par to, ko viņš ir darījis jūsu dzīvēs. Pateicieties Dievam par to, ko viņš ir izdarījis. Vienkārši pasakat kādu lietu, Izej tā pa apli, vienkārši katrs viens pasaka kādu lietu. Un pēc tam otru apli jūs ejat. Un tad jūs lūdzat. Bet jūs lūdzat nevis par vajadzībām, jūs lūdzat nevis par to, ko jūs gribāt, bet jūs vienkārši lūkšanā pateicieties Dievam par to, ko viņš ir darījis tavā dzīvē. Un var pateikties arī par to, ko Dievs ir darījis cilvēku dzīvēs, kas tev ir apkārt. Labi? Varam tā izdarīt. Iepazīstaties? Pirmais aplis. Katrs viens. Vienkārši jūs liecinat par to, ko Dievs ir darījis jūs dzīvēs. Otrais aplis – pateicieties lūkšanā Dievam par to, ko viņš ir izdarījis tavā dzīvē. Amen? Abi? Varat sākt. Thank you. Peace. man ir spēks ticēt un nepadoties tavus brīnumu darbus. Gribu redzēt savā dzīvē un nespēt to saskaitīt. Tavas domas Padoties tavus brīnumu darbus, gribu redzēt savā dzīvē un nespēju to saskaitīt. Man ir prieks dzīvot pēc tava prātā, man ir spēks ticēt un nepadoties tavus brīnumu darbus, Gribu redzēt savā dzīvē un nespēju to saskaidīt. Man ir prieks dzīvot pēc tava prātā, man ir spēks ticēt un nepadoties tavus brīnumu darbus. Gribu redzēt savā dzīvē un nespēju was there. tavus brīnumu darbus, gribu redzēt savā dzīvē. Tavus brīnumu darbus gribu redzēt, mans kungs. Tavus brīnumu darbus gribu redzēt, mans kungs. Tavus brīnumu darbus. Paldies, tev stāsts par to, ka par visu to, ko tu dod. Ka tu esi labs, tu esi liels, tu esi brīnišķīgs. Paldies par to, ka Tu gādā, Tu rūpējies. Lies par to, ka Tu vādi. Kungs, mēs lūdzam, lai mūsu dzīvēs Tu tiec pagodināts. Lai caur mūsu dzīvēm Tavs vārds tiek pagodināts. Tās, lai mēs vienmēr meklētu to, kā pagodināt Tevi. Ar to, ko mēs daram, ar to, ko mēs sakam, ar to, ko mēs domājam. Lai Tu tiktu pagodināts visā tajā. Paldies, vēl debes tās par to. Kungs, es lūdzu, lai tas paliek mūsu sirdīs, tā šis vārds, nu mēs varam, to varam aiziet projām. Un tās, ka tas nes daudz augļu. Lai sātans to nevar izraut tās laukā, lai tas nes daudz augļus. Kungs, lai brīdī, kad mēs vairāk nesaprotam, kas notiek, lai brīdī, kad nāks situācijas, ko mēs nespējam vairs kontrolēt, tās, lai tajā brīdī mēs vienmēr spētu atcerēties, vienmēr spētu lūgt, pagodināt savu vārdu. Kungs pagodina savu vārdu tajā visā. Jēzus vārdā to lūdzu. Amen. Amen. Amen. Nu ko? Man liekas, ka Dievam ļoti patīk, kad mēs pateicamies. Nav tā ko? Vai ne? Man liekas, Dievam ļoti patīk, kad mēs pateicamies. Un kad mēs esam pateicīgi, mēs staigājam pateicīgi, ka mēs tādu paliekam. Tagad tu pateicies, kādam citam varbūt atnāk drosme par to, ka viņa situācijā varbūt arī būs atrisinājums. Un viņš var sākt dot god Dievam. Amen. Amen.